pri la cantado de gibai balenoi. La cantadoi de la gibai balenoi estas fascinai por la homoi. Evidente, la bestoi ne cantas ciam la saman canton, sed ili tre sorge lernadas novain cantoin. Tion montras studajo el Australio. Gibai balenoi estas verai cant artistoi cae ili lau novai ecconoi, transprenas de siae samspecianoi tre rapide cae precise la plei actualan furor canton. Ili ellernas diversain cantotipoin cun alta precisezzo sen depende de la complexezzo de la schemo, rapportas sciencistoi en faca magazino. La te amo de tale prilumigis la transtonon de cantoi de populatio de gibai balenoi al alia populatio. Ni el trovis che ili vere lernis prezise la sama in sonoin sens impligi au preterlasi ion, clarigis la cefa autorino de la Queenslanda Universitato. Cai ciu iare, dum ciu ni observis ilin, ili cantis alian canton. Tio signifas, che ili povas tre rapide lerni tutan canto schemon de alia populatio, ec se gi estas complexa, cae mal facila. Gibai balenoi estas conatai pro siai longai complexai cantadoi. Tiuine estas denascai, sed lernitai. La vir balenoi cantas cutime precipe dum la genera periodo por allogi baleninoin. Un uopai sonoe cetio estas ordigitai en sinsequoi, la tiel nomatai frasoi. Tiui estas ripetatai plur foie, cae formas tiel nomatan temon. La temoi estas cantatai en unuetsa sinsequo sen ripeto ec estas la classica canto de Giba Baleno. Tia canto povas modifigi evoluzie per etai pasioi. Ciui aliai cantantoi transprenas gin per socia lernado. Au povas ec tute nova canto, ciu conceras la populacion quasau revoluzie. Cela gibai balenoi, canto schemoi estas transdonatai de la occident Australia populatio unue al orienta Australia, tiam al nov Galedonio, Tongo, cae Usona Samoa, cae plue alla Cook insuloi, cae al Franza Polinesio. Ciam novai, subacvai furor cantoi, tiel disvastigias circa la mondo. La australiai esploristoi consideris en sia analiso ses diversain cantadoin, ciui estis transtonatai dum la iaroi 2009 gis 2015 de gibai balenoi de la australia orienta mar bordo al sam specianoi en Nov Caledonio. Inter alie estis mesurata la nombro de la productitae sonoi cae la longezzo de la son schemoi. C'è quar e la cantoi temis pri evoluzie modifitai, c'è du pri revoluziai, do tutte novae cantoi. Sen depende de la complexezzo, la nov caledoniae balenoi al proprigis al si la cantoin cun alta detala precisezzo, constatis la esplorista te amo. Supposeble la e lautio estas ellernatai dum comunai migradoi au en comunai regionoi de nutrajo cae en la Antarctico. La transtono de e laula esploristoi estas exterordinara exemplo por cultura transtono de capablo. Cial la Nov-Caledoniai balenoi lernas de la Orient-Australiai caine inverse? Uno e la causoi portio povus esti, che la populatio en orienta Australio estas essence pli granda, cae amplexas tiel signife pli da el trovantoi de novai sequenzoi, Cae samtempe ancau pli da virbalenoi, ciui tiam disvastigas novain cantoin. Pli belai cae novai sonoi povus tiam esti criterio por successo en la electo de partnero.